Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 10-ն է, տարվա 41-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1945 թվականին խորթային S13 Սուզանավը խորտակեց գերմանական գեներալ Շտոյբեն մարտհատարնավը։ Մացա մոտ 300 մարդ։ 1997 թվականի այսօրը շախմատային հզոր Deep Blue համակարգիչը առաջին անգամ պարտության մատնեց Գարիկ Ասպարովին։ 2009 թվականի այսօրը դիեզերքում առաջին անգամ իրար բախվեցին երկրի երկու արհեստական արբանյակ։ 2011 թվականի այսօրը միջազգային կինոլոգիական միությունը հայկական գամփր շնատեսակին շնորհեց Հայաստանի ազգային ցեղատեսակի կարգավիճակ։ Այսօրը ծնվել են 1807 թվականին հունգարացի պետական գործիչ Լայեշ Բաթյանին, 1890 թվականին ռուս հռչակավոր գրող Բորիս Պաստեռնակը։ Պաստեռնակի ստեղծագործությունը բնորոշ է բանաստեղծական բարձր կուլտուրան։ Նրա քնարերգությունը բնության հավերժական գաղտնիքների բանաստեղծական բացահայտումն է, իսկ ամբողջ ստեղծագործական ուղին համապատասխանում է ամեն ինչի բունեությանը հասնելու իր իսկ բանաձևին։ 1945 թվականի վերջից նա սկսում է գրել դոկտոր Ժիվագո վեպը, 1958 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Պաստեռնակին շնորհվում է Գրականության Նոբելյան մրցանակ։ Ժամանակակից քնարական պոեզիա եմ նշանակալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև ռուսական հզոր էպիկական ավանդույթները շարունակելու համար։ Պաստեռնակը սակայն խորթային միության կառավարության ճնշման տակ հրաժարվում է մրցանակից։ 1917 թվականի փետրվարի 10-ին է ծնվել հայ խորթային գրականագետ Սարիբեկ Մանուկյանը։ 1935 թվականին հայ գրող, հասարակական եւ քաղաքական գործիչ Զորի Բալայանը։ Զորի Բալայանը ծնվել է Ստեփանակերտում։ Ծառայել է Բալթիական նավատորմում։ 1963 թվականին ավարտել Ռիազանի Պավլովի անվան բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը։ 1963-ից 73 թվականներին կամ Չատկայում աշխատել է որպես բժիշկ։ 1967 թվականին իր երկու ընկերների հետ Վուլկան եւ Հեյզեր նավակներով կամ Չադկայից Օդեսա է հասել, անցնելով 22000 կիլոմետր տարածություն։ 1970 թվականին կամ Չադկայից կտրել է Խաղաղ օվկիանոսը, հասել Ատլանտյան օվկիանոս։ 1973 թվականի ձմռանը շնասահնակով կտրել անցել է կամ Չադկայի եւ Չուկոտկայի տունդրաները, հասել մինչեւ Հյուսիսային օվկիանոս։ 1973-ից 75 թվականներին աշխատել է բուժական ֆիզկուլտուրայի հանրապետական դիսպանսերում։ Եղել է լիտերատուրնա գազետա Թարթի սեփական թղթակից Հայաստանում։ Բայկալյան շարժում միջազգային էկոլոգիական կազմակերպության համանախագահը։ Հայդատի եւ Արցախի հարցի արդար լուծմանը զինվորագրվել է 1960-ից 70-ականներին։ Իր հեղինակած օջախ գրքում անդրադարձել է Հայաստանի, Նախիջևանի եւ Արցախի թեմային, որի համար հարձակումների է ենթարկվել ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական պատմաբանների, այլև ԼՂԻ-ի Մարսկոմի ադրբեջանամետ ղեկավարության կողմից։ 1988 թվականին ծավալված Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ղեկավարներից ու գաղափարախոսներից մեկն է եղել։ 1988-ից 91 թվականներին Միխայել Գորբաչովի, Յակովլևի եւ Խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի ու գործադիր իշխանությունների բարձրագույն այլ գործիչների հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ Խորհրդային միության падգամավորների համագումարներում Բորիս Ելցինին հղացնամակում ներկայացրել Արցախյան հիմնախնդիրը, ԼՂԻ-ում տեղի ունեցող ողբերգությունների հիմքերը, պանթուրքիզմի տարածման վտանգավորությունը, պատճառաբանված եւ հիմնավորված ելույթներով դատապարտել Ադրբեջանի եւ կենտրոնի կողմից կատարվող հակաօրինական ու հակահայկական գործողությունները։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 29-ին Մոսկվայում իր հյուրանոցային համարում հայտարարել է հացադուլ, բողոքելով Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող անօրինականությունների եւ Գորբաչովի անգործության դեմ եւ պահանջել, որ վերականգնվեն ԼՂԻՄ-ի իրավական վարչական մարմինները նրա սահմանադրական իրավունքները։ 1992-ից 95 թվականներին Զորի Բալայանը եղել է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի падգամավոր։ 1992-ից 94 թվականներին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ռազմաքաղաքական նշանակության հարցերի մշակման գործում, բարբերաբար եղել ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում եւ իր ներկայությամբ ողջևորել հայ զինվորին, որի համար ստացել է կոմիսար պատվանունը։ Եղել է բազմաթիվ արտասահմանյան երկրների կողմից Արցախին ցույց տրվող մարդասիրական օգնության նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը։ 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Արցախի նախագահի հրամանագրով ԼՂՀ անկախության ձեռքբերման եւ ամրապնման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Զորիհայ Կիբալայանն արժանացել է Արցախի հերոս ԼՂՀ բարձրագույն կոչմանը։ Այսօրը ծնվել են 1961 թվականին հայ թատերական գործիչ Արթուր Էլբակյանը, 1986 թվականին կոլումբիացի ֆուտբոլիստ Ռադամել Ֆալկաոն։ Այսօր փետրվարի 10-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 324 օր։